Fil-bidu tal-qoddis għatla, għat nishtin kellimkom fuq tliet affarijiet. Dwar Brian, dwar it-trasfigurazzjoni u dwar l-ajkla. Kif għat l-ajkla xaħat minnkom beda jitbissem. Propju fuq hekk nixtieq nkellimkom. L-ewwel dwar Brian. Bħalma smajtuh, Brian huwa seminarista minn hawn is-sena oħra iqaddes, ikun jista' jaqra l-Vanġelu, għatlu tista' taqra l-Vanġelu, l-lura tagħli s-sena d-dieħla. Brain huwa minn Birżebbuġa u għandu l-mama tiegħu s-sajjar tajjeb ħafna u eh, Għax darba minnhom kelli mmur nieklu u ma kien kullimkien magħluq jidhirli u mbagħad ħadni għandu u kelna ekla tajba. Hemm bżonn nerġgħu nagħmluha. U Brain huwa wieħed minn dawk li jagħmel għażla f'ħajtu bħal mamel Abram U mument minnhom qal li lajk qal li nsejt biċċa ta' qal li kemm nixtieq ngħidha. Għatlu x'inhi. Veru meta tkun fil-bidu tibda tibża, niftakar l-ewwel darba li għamilt il-quddisa jiena. Uħut eh, jaħsbu li tmien snin li nagħmlu seminarju noqogħdu nistudjaw il-quddisa. Għazbis nħarsu li għal quddisa. U niftakar meta l-ewwel quddisa tiegħi, weħilt fil-quddisa, ktib ħxonek li da. U għajjett il-kappillan, kont il-Furjana, qalli fejn wasalt? Għedtlu jien naf hawn qiegħed. Jiġifieri nista' nifhem il meta huma l-eżamijiet issa f'Ġunju għandi nifhem. Għalija Ġunju kien dejjem l-eżamijiet, jiġifieri kważi minn meta kont żgħir. Dejjem Ġunju eżamijiet, eżamijiet, eżamijiet. Għalfejn nippreparaw ruħna? Għax irridu nservukom sew, irridu naqdukom sew. Għax il-ħajja tal-lum tant hija maġla, tant il-bżonnijiet huma veri u reali, tant dak li ngħidu li jolqot il-laħam il-ħaj tan-nies tal-familji u nistgħu nagħmlu l-ġid il-familji u nistgħu nkissruhom il-familji. Allura hemm daw it-tmien kemm qegħdin bħalissa sitt snin tagħmlu? Seba' snin, seba' snin għandna iżjed jiġifieri, konna kien hemm bżonn iżjed ta' formazzjoni. Fi żmien konna nagħmlu tmien snin seminarju. U għasib wara illum seba' snin għax huma żjed bravi, allura m'għandhomx bżonn daqshekk. Uħud minnhom almenu, uħud minnhom. U x'nagħmlu seminarju? Nipprovaw niskopru dak li Alla jrid minna. Imma tidħolx is-seminarju biex issir qassis, imma tidħol is-seminarju biex tara jekk Alla qed isejjaħlek għal dik il-vokazzjoni, għal dik is-sejħa. U anke llum li se nagħmlu dil-ġabra għad tmur propju għal dawn il-bżonnijiet tas-seminarju. Għax dawn minkejja li huma jidhru li huma rqaq, imma nista' niżgurawkom jieklu ħafna u eh, ma jżommux lura mill-ikel. Ma kollha żgħażagħ jiġifieri tistenniha. Dak fuq Brian. U dwar Dan hu Ibni l-Maħtur, lilu isimgħu. Lilu isimgħu. Brian, it-trasfigurazzjoni. Lilu isimgħu smajnija f'din il-qari li għamilna. Għana nafu xini trasfigurazzjoni minn jafkam il-darba inna nisimawa u Hija meta Ġesù tela' fuq muntanja, jgħidu li hija t-Tabor, mhux importanti x'isimha l-muntanja, imma fl-Iskrittura l-muntanji huma dejjem meqjusa bħala post sagru, Alla kien ikellem il-profeti tiegħu ħafna drabi fuq il-muntanja. U Ġesù kien jitla l-muntanja biex jitlob, biex ikollu jkun maqut ma' missieru. U It-trasfigurazzjoni, l-istorja tat-trasfigurazzjoni nafuha. Ġesù tela' fuq din il-muntanja Tabor tbiddel wieħed mill-evanġelisti, ma nafx il-Vanġelu tal-lum sa Luqa. Imma Marku Mattew ukoll jgħidu din l-istorja. Wieħed minnhom jgħid u l-ilbisi tiegħu kienu tant sbieħ, tant ileqqu, tant indaf li jibda ħassil jew powder tal-ħasil ma jista' jġib il-ħwejjeġ daqshekk bajat. Jiġifieri dik kienet xi ħaġa inkredibbli li tara bniedem li tafu ilek tliet snin miegħu u taraħ jitbiddel bl-iktar mod sublimi li qatt tista' timmaġina. X'inhu l-messaġġ ta' din it-trasfigurazzjoni? L-ewwel, hemm dak li jgħidulu paradoss. Paradoss tfisser Xi ħaġa li tidher, tidher kontradittorja, imma mhix. Aħna, bħala Nsara, qegħdin ngħixu f'din il-ħajja. Aħna twilidna f'din il-ħajja. U nappartjenu għal din il-ħajja. U f'din il-ħajja aħna msejħin biex nitrasformaw għas-soċjetà, biex nitrasformaw l-ambjent fejn qed ngħixu, biex ngħixu ħajja to the full. Il-paradoss qiegħed, il-kuntrarju ta' dak qiegħed li aħna qegħdin hawn f'din il-ħajja mingħajr ma aħna hawnhekk. Fit-Tieni Qari, San Pawl jgħidilna aħna pellegrini f'din il-ħajja. Hemm bħalissa hemm diversi tours għal eh, Santiago de Compostilla, Compostilla, Compostilla. Dan huwa post fi Spanja bejn Franza u Spanja. Huwa post ta' pellegrinaġġi, speċjalment fil-Middle Ages kienu jmorru ħafna e, biex ipattu għal dubithom matul ir-Randan jagħmlu mixja minn Franza jibqgħu sejrin għal dan il-post. Għaliex? Biex iwasslu l-messaġġ ċar li aħna hawnhekk qegħdin f'pellegrinaġġ. Hawnhekk m'aħniex għal hawn, anki jekk ma nieħdux gost naħsbu fil-mewt. Imma aħna m'aħniex għal dejjem hawnhekk. Allura għalfejn? Aħna ġejna f'din il-ħajja biex niskopru l-pjan li Alla għandu għalina. Alla li huwa mħabba. Alla li jridni nagħmel ikun ferħan, ikun kuntent f'din il-ħajja. U jiġi moment fil-ħajja tiegħi fejn irid nagħmel koma jew semikolon biex inkompli dan il-vjaġġ, dan il-vjaġġ ta' fidi, dan il-vjaġġ ta' mħabba, Biex niltaqa' ma' Alla u nagħmel it-trasfigurazzjoni tiegħi wkoll. Kull wieħed u waħda minna u hekk, inkluż Brian, għad jiġi żmien fejn inħarsu lejh u ngħidulu il-lajk kif tbiddilt. Aħna għalhekk ġejna f'din il-ħajja, irridu ngħaddu minn dan il-passaġġ. U fil-mewt tagħna nagħmlu koma u nkomplu bl-istorja unika tagħna. X'inhu l-problema? L-problema li ħafna drabi nkunu obsessed b'ċerti affarijiet minn din il-ħajja. Il u nagħmlu bħal għamlet il-mara tal-ott li ħarset lura u dejjem inħarsu lura jew inħarsu l-qudiem. Jiena nista' nkun nista' nagħmel esperjenza ta' Alla fil-here and now, hawnhekk, jekk inkun kapaċi. Ninsa l-passat, inħalleh fil-Mulej, il-futur mhuwiex tiegħi, u ngħix il-mument preżent. Hija din l-esperjenza ta' Alla fil-mument preżent li nista' niltaqa' miegħu. Immaġina, jien mort Euro Disney kemm il-darba u veru nħu gost imur ma' tfal u da. U niftakar hemm wieħed mill-sections għandhom juru film. U minn dan il-film e, e, hemm l-udjenza u moment minnhom il-protagonist tal-film joħroġ mill-iskrin u jqgħod ikellem lill-udjenza. Il-ħajja tagħna mhix hekk. Il-ħajja tagħna mhix hekk. Il-ħajja tagħna hija dek kontinwu, storja kontinwa. Ma tistax twaqqaf għal-ħajja, il-ħajja hi dik li hi. Allura di trasfigurazzjoni, dan l-iskop li aħna qegħdin fil-ħajja għaliex. Kim nistgħu ngħixuh, kim nistgħu ma ninsewx Dan hu Ibni l-Maħtur lilu isimgħu. Lilu isimgħu tfisser fil-ħjar and now. Fil-bżonnijiet tan-nies ta' qudiemi. U lek nixtieq, hekk nagħmel ftit riflessjonijiet illi Naħseb illi hemm mod ta' nisrani kif tħares lejhom. Hemm mod hemm żewġ modijiet kif tagħmilhom l-affarijiet. Hemm mod kif nitħaq, kif niċċajta, kif nitkellem, kif nilbas, nilbes. Hemm mod nisrani kif nagħmilhom daw u hemm mod mhux nisrani. Mod mhux nisrani kif nitkellem, kif niċċajta. Kif anke dawn żminijiet tal-politika, ta' żmien elettorali, ħafna drabi nonqsu mill-unika ħaġa li aħna msejħin għaliha bħala nsara u li rridu nkunu xhieda tagħha il-karità. Għandna dritt għall-opinjoni tagħna imma m'għandniex dritt inweġġgħu lil oħrajn. M'għandniex dritt noħolqu klima fejn toħloq il-mibeda. U għalhekk xtaqt ngħidilkom xi ħaġa fuq tal-ajkla. Illum kien hemm meeting eh, minn isir żball għaw eh, għażabbar. Il-Birgu llum kien il-Birgu. U ftit ilu kien l-Università. U Għalkemm jiena kont naħseb u hija tant hawn tensjoni mhux aħjar biex nitqu ftit u biex ngħaddu ftit żmien. Dan huwa bniedem ukoll. Huwa bniedem ukoll. Huwa bniedem ukoll. Huwa xbija t'Alla wkoll. U dak li tagħmlu l-oħrajn tkun qed tagħmluh miegħi stess. Allura l-mod li jiena nħares lejh, illum qed jgħid kienet fil-gazzetti llum, illi għal dal-meeting ħarġu il-dat tal-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira, daw li jagħmlu l-ajkla u hemm SPQR fuqhom, ħarġu f'dal-meeting biex jiena ma nafx. Però kieku jkun ħija dan, kieku jkun missieri dan, hekk nittrattah? Huwa tajjeb li noqogħdu nitqu bin-nies b'dan il-mod? Imma nafx. Imma nafx. Però anki waqt kampanja elettorali qed irrid insaqsi jekk il-Kristjaneżmu tiegħi, jekk din it-trasfigurazzjoni tiegħi fil-mument preżent hix xhieda ta' dak li nemmen. Dak li tagħmlu l-oħrajn tagħmluh lili stess. Lilu isimha. Bħalma tafu din l-omelija tkun tistgħu terġgħu tisimgħuha jekk tridu fuq l-internet tagħmlu FR Colin, Father Colin at spot spot blog spot eh, u eh, tistgħu terġgħu tisimgħuha. U grazzi anke meta noħroġ insellem illi jkun hemm ir-reazzjoni tagħkom bħalma dejjem tagħmlu għax dan huwa mument kif nibnu rapport u dialogu bejnietna. Immurru jisqob biex flimkien nagħmlu l-istqarrija tat-twemmin tagħna. Jiena nemmen bħala wieħed li Missieru jista' kollox, f'ħala s-sema u l-art, kollu li jidher u dak li ma jidhirx, Mulej wieħed, Ġesù Kristu, Ibn waħdieni t'Alla, imnissen mill-Missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, Dawl minn Dawl, Alla veru minn Alla veru. Sens magħmul natural waħda mal-Missier,